بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Enyi mlioamini, msiwafanye adui zangu na adui zenu kuwa marafiki mkiwapa mapenzi na hali wao wamekwisha ikataa haki iliyokujieni. Wakamfukuza mtume na nyinyi kwa sababu mnamwamini Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu. Mnapotoka kwa ajili ya jihadi katika njia yangu na kutafuta radhi yangu, mnafanya urafiki nao kwa siri na mimi nayajua mnayoyaficha na mnayodhihirisha. Na mwenye kufanya hayo kati yenu basi ameipotea njia ya sawa. Yathqafukum yakunu lakum a'daan wa yabsutu ilaykum aydiyahum ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون Wakikuwezeni wanakuwa maadui zenu na wanakukunjulieni mikono yao na ndemi zao kwa uovu na wanapenda muwe makafiri lan arhamukum wala auladukum yawma alqiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir awatakufaeni jamaa zenu wala watoto wenu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atapambanua baina yenu na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda.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 walipowaambia watu wao hakika sisi tumejitenga nanyi na hayo mnayoyaabudu badala ya Mwenyezi Mungu tunakukataeni na umekwisha dhihiri uadui na chuki baina yetu na nyinyi mpaka mtakapomwamini Mwenyezi Mungu peke yake isipokuwa kauli ya Ibrahim kumwambia baba yake hakika nitakuombea msamaha wala similiki chochote kwa ajili yako mbele ya Mwenyezi Mungu Mola wetu mlezi juu yako tumetegemea na kwako tumeelekea na kwako ndiyo marejeo ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم Mola wetu mlezi usitufanyie mtihani kwa waliokufuru na tusamehe Mola wetu mlezi hakika wewe ndiye mwenye nguvu mwenye hikma لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Kwa yakini umekuwa mfano mzuri kwenu katika mwendo wao kwa anayemtarajia Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na mwenye kugeuka basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha msifiwa Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Mumtahina imeteremka Madina Sura hii imeanza kwa kuwakataza waumini wasiwafanya urafiki wa shirikina ambao ni maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui za wao kwa kushikilia kwao ukafiri na kumtoa mtume wa Mwenyezi Mungu na waumini kwenye nyumba zao maka na ikaashiria kwamba uadui wa watu hawa kwa waumini uliofichikana hauachi kudhihiri pale wanapowakuta na wakapata nguvu juu yao kisha sura ikaingia kubainisha ruwaza njema ya Ibrahim na waliokuwa pamoja naye katika kujitenga na washirikina na hayo waliokuwa wakiabudu badala ya Mwenyezi Mungu wakitangaza uadui wao kwao mpaka wamwamini Mwenyezi Mungu peke yake. Hayo yanaonyesha kuwa huo ndio mwendo wa wanaotaraji kukutana na Mwenyezi Mungu na wanaogopa adhabu yake. Kisha ikabainisha mahusiano yepi yanafaa kuwa nayo na wasiokuwa Waislamu na yepi hayafai. Ama wale ambao hawatupigi vita katika dini wala hawasaidii dhidi yetu, basi ni wajibu wetu kuwafanyia wema na kuwafanyia haki. Ama hao wanaotupiga vita katika dini na wakasaidia katika kututoa kwenye nyumba zetu na miji yetu, hao basi ndiyo Mwenyezi Mungu anatukataza kuwafanyia hisani na kuhusiana nao. Kisha sura ikabainisha hukumu ya waumini wanawake waliohamia kwenye mji wa Kiislamu na wakawaacha waume zao wa kishirikina na hukumu ya wanawake wa kishirikina ambao waume zao waislamu wamehama na hao wanawake wakaachwa katika mji wa shirki na ikafuatilia kueleza kutoa utiifu wanawake kwa walivyomtolea mtume sallallahu alaihi wasallam kisha sura ikahitimisha kama ilivyoanza kwa kukataza kuwafanya urafiki maalui waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu ili kuthibitisha hukumu iliyokwisha tolewa mwanzo wake na ikaitilia nguvu katika kuthibitisha kwake. Enyi mliomsaliki Mwenyezi Mungu na mtume wake, msiwafanye maadui wangu na maadui wenu kuwa ni wenzenu mkiwapa mapenzi ya kweli na hali wao wameakataa yaliyokujieni nyinyi ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kitabu chake wamemtoa mtume na wamekutoeni nyinyi kwenu kwenye majumba yenu kwa sababu ya imani yenu kumwamini Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi mnapotoka makwenu kwenda pigana jihadi katika njia yangu na kutaka radhi yangu basi msifanye urafiki na adui zangu mkawapa mapenzi kisirisiri na mimi nayajua vyema yote mnayoyaficha na mnayodhihirisha na yoyote mwenye kumfanya adui wa Mwenyezi Mungu kuwa ndiye rafiki yake, basi ameikosia njia iliyonyoka. Wakikutana nanyi na wakakuwezeni wadui wao kwenu na dhihiri, na wanakunyosheni mikono yao na ndimi zao kukudhuruni, na wanatamani muwe makafiri kama wao. Hawatakufaini kitu jamaa zenu wala watoto wenu mliwafanya kuwa ni marafiki na hali wao ni adui wa Mwenyezi Mungu na adui zenu. Katika siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakutengeni mbali mbali. Atawatia maadui zake motoni na marafiki zake peponi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona yote miatendayo Nyinyi mna kiigizo kizuri cha kukiiga katika Ibrahimu na walioamini pamoja naye. Pale walipowaambia watu wao, Hakika sisi, tunajitenga nanyi, na tunajitenga na hiyo miungu ya uongo mnayoiabudu badala mwenyezi mungu. Sisi, tunakukataeni, na umekwisha dhihiri uadui na kuchukiana baina yenu na nyinyi. Hayo, hayataondoka kabisa, mpaka mumwamini mwenyezi mungu peke yake. Lakini kauli ya Ibrahimu kumwambia baba yake, nitakutakia maghfira na similiki kwa Mwenyezi Mungu kitu chochote Kauli hiyo si ya kufuatwa, kwani hayo yalikuwa kabla hajajua huyo baba yake kashikilia kuwa aduyo Mwenyezi Mungu wala hageuki. Ilipodhihiri kwake kuwa hakika huyo ni aduyo Mwenyezi Mungu alijitenga naye. Enyi waumini, semeni Mola wetu mlezi, kwako wewe ndiyo tunategemea na kwako wewe tunarejea na kwako wewe ndiyo mwisho wetu akhera. Mola wetu mlezi, usitujalie tukawa katika hali ya kuwa katika fitna za waliokufuru. Na tusame madhambi yetu, ewe Mola wetu mlezi. Hakika wewe ndiye mwenye nguvu usiyeshindika, mwenye hikma katika kutasarrafu kwake. Enyi waumini, bila shaka katika Ibrahimu na waliokuwa pamoja naye kipo kigizo kizuri kwenu kwa vile walivyofanya uadui maadui wa Mwenyezi Mungu kigizo hicho ni kwa mwenye kutaraji kukutana na Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na mwenye kupuuza kufuata haya, basi kajidhulumu nafsi yake. Kwani hakika Mwenyezi Mungu si mhitaji wa mwinginewe. Yeye ni mwenye kustahiki peke yake sifa zote njema.